Kush duhet të merrte trenin? Rau me jak ju nan. Ne nuk donim të rrinim gjatë. Ne nuk donim të rrinim gjatë. Rau me jak dym araj. S'donim të pinim asgjë. Desha të udhëtoja për në shtëpi. Dishan kit wa kun yak tro thëng paraya kong kun. Mendova se doje të merrje gruan në telefon. Mendova se doje të merrje gruan në telefon. Dishan kit wa kun yak tro sop tham kho mun. Mendova se doje të porosisje një picë.